Pete gasfes kenet ma hefes de Antarktika de Jom. Pe ha gule in zel hout do bertie geze Mon kat ki o so den mont a sa de gwis kadozom. Men a fen ke den de blas, a peve fen peet gant aour. Hulan ke genet gant hefes, gouran pete gasfes genet. Dra zu yon an kwa fen ke tape de boloten a kamelo. A de bete jervish fese det oa vos kornek. Do ha ene mar pinguinet. Peta gasfes genit ma hafes de Antarctique de jom. Perag hou le ze, un zel hou d'obertie gezeno? Mon kat ki ne ke so den mont erhev sa de gwiska dozon. Men a fenke den de blas, a peve fen peet gant aour. Hulonke genit, ge hafes, gul ran pete gasses genit. Drazur n'a qu'a ket tape e de boloten a kamelo. A de bete zir vich vez e dit oa vos kornet? De hoi oke ene bar pinguinet.